Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 26-ն է, տարվա 360-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1918 1831 թվականի հենց այսօրը Միլանում կայացավ Վինչենցո Բելինի Նորմա նշանավոր օպերայի առաջնախաղը։ 1991 թվականի այսօրը պաշտոնապես դադարեց գոյություն ունենալ Խորթային սոցիալիստական հանրապետությունների միությունը։ 2004 թվականին Հնդկական օվկիանոսում ավերիչի երկրաշարժ եւ ցունամի եղավ, որի հետևանքով զոհվեց մոտ 230.000 մարդ։ 424 թվականի հենց այսօրը հայոց կաթողիկոս Սահակը պարսկական արքունի դիվանում հայտնաբերեց գահնամակը։ այսօրը ծնվել են։ 1879 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ երգահան Արմեն Տիգրանյանը։ Նրա առավել հայտնի գործերն են Անուշ եւ Դավիթ Բեկ օպերաները։ Արմեն Տիգրանյանը վաղ տարիքից նվագել է ֆլեյտա, մասնակցել դպրոցական փողային նվագախմբի համերգներին։ Նրա երաժշտական ճաշակի ձևավորման վրա էապես ազդել է Շիրակի երաժշտարվեստի, հայկական ժողովրդական եւ գուսանական երաժշտության առանձնահատկությունների յուրացումը։ Նրանց տանը հաճախ են հավաքվել արվեստագետներ, բանաստեղծներ, կազմակերպվել գրական երաժշտական երեկոներ։ 1905 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ավստրո-հունգարացի ֆուտբոլիստ, հենակետային կիսապաշտպան Մարզիչ Մարիո Վարլիանը։ 1909 թվականին հայ գենետիկ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Խորթային Հայաստանի գիտության վաստակավոր գործիչ Հրանտ Բադիկյանը։ 1963 թվականին ամերիկացի թմբկահար պրոդյուսեր եւ արտիստ Լարս Ուլրիխը։ 1982 թվականին ռուսաստանցի հայ շախմատիստ գրոսմայստեր Արթուր Գաբրելյանը։ 1990 թվականին ռուս ֆուտբոլիստ եւ կեսապաշտպան Դենիս Չերիշևը։ 1992 թվականին Little Mix բրիտանական երաժշտական խմբի անդամ J Triola։ Այսօր դեկտեմբերի 26-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 5 օր։ Եթերում օրացույցն է։ Thank you